Awit, Kabanata 84 Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing Mapalad din silang mga naghahangad sa Zion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang nakapatagan, tuyong lupay binabaha sa maagap na pagulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Zion ang Diyos nilang hinahanap dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos, o ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal, pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad.